Juliane Benda Rajkar estis poemia pianisto, cantistino cae componistino, nascita en Postdamo. Si estis la plei iuna el la ses infanoi de la violonisto cae componisto Franz Benda, quiu estis concertestro en la cortego de Frederico la Granda. Si devenis el uno la tiama plei granda cae complexa y music dinastío de cehai y musiquisto quiu includis cantista non cae dec duon da musiquista y plurai el ili componistoi. de iuna agio Juliane cae sia fratino Maria Carolina quiu ancau farigios componistino lernis cantadon cae pianon de sia patro. En la agio de dec hoc iaroi, Giuliane Benda jam elestaris ciel uno a la plei respectatai cae cortugiai cantistoi de sia tempo, ciel scrivis en 1791 Ern Ludig Gerber, autoro de fama biografia Bortaro pri musicistoi cae componistoi sia esprim plena soprana vocio, sed ancau sia virta maniero liudi la pianon, trovis entusiasman publicon en Berlino, quie la vercoi de Juliane estis presatai cefe en almanacoi cae musicae rebuoi. Si ofte presentigis, precipe ce concerto por enamigintoi. fondita caidirectita de la cortega Musicisto Johann Friedrich Ernst Benda, Cuzo de Juliane. y artisto y partoprenis la en inter ili la componisto, Musicologo kaj Johann Friedrich Reinhardt. Li estis tiel impresata de Juliane che li scrivis en sia autobiografio. Giuliani cantis per bella pura vocio cae esprim plena itala stilo. Tio havis decidan influon sur mia tuta vivo. Post unu el siei concertoi, Reichhardt dedicis la presentadon al Giuliane, confessante sian amon al sii. Lanura obstáculo al Siggio estis la Villa posizio de Reichhardt. Tio estis solvita post lia estonta bopatro, tra siaj gentila influoi, certigis al li pozicion kiel maestro de la Cortego. La geedziĝo de la juna paro estis grava socia evento en Berlino. Iaron poste nascigis ilia unua infano. La dua infano estis Luis Reichhardt, quiu sequos la pagion de siei capatroi cae la musican tradizion de la familio. Si farigios prestigia componistino. Ecc, posia geet sigio, Juliane daure componis cae publicigis siaen vergoin, quancam siae presentadoi antau publico estis limigitei. Si componis musicon por siae proprae textoi cae ancau por exterlandae poemoi. Sia plei el laboro estas sonato en sol majora. Juliane el donis pliol tridec lieder, cae du pian sonatoin, inter 1780 gis sia tro frua morto pro acujo, quiam si estis nur tridec unu iar agia. La musicologo Eva Weisweiler Estis la unua se temas en profundo pri Juliane Benda Reichhardt kaj shia compona stilo. Weisweiler situigas sin shin kun ŝia fratino Maria Carolina Benda Wolf kaj filino Luis Reichhardt kiel representanto Representantoin de la dua berlina skola de Componistoi. Tiu skolo clopodis rompi la limoin, inter la rafinita kaj la popola musico, creante musicon kiu celis tiel la cortegain spectacloin kiel ancau la heimat distron. Tiuj ĉi javis havis nenion communan, kun la afectema itala canto presentata la Regia Opero en Berlino. La componajoi de Julian Benda Reichhardt havas tonon, popularan stilon. Estas necompreneble diris Weiweller, que y virina y componisto estis ignoritae de musicologio, au que ilia laboro povus esti misinterpretita virina Amatorezzo, char ili ja a la sama Berlina scolo kiel Johann Abraham Peter Schulz. Ili conscie montras la turnon al popola tono popular populara stilo. Weisweiler consideras ilin y representantoi de la germana clerismo kiel revoluciei championoi de contra feuda musica culturo.